บุ๊กทูสี่สิบสองยนนจูิการเที่ยวเมืองชินายคังโกตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับ市場は日曜は空いていますか งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมครับフェアは月曜は空いていますかนิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมครับ展覧会は火曜は空いていますかสวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมครับ動物園は水曜は空いていますか พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมครับ美術館は木曜は空いていますかหอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับギャラリーは金曜は空いていますかสามารถถ่ายรูปได้ไหมครับ写真を撮ってもいいですかต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมครับ 入場料はかかりますかค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่ครับ入場料はいくらですかมีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมครับ団体割引はありますかมีส่วนลดสำหรับเด็กไหมครับ子供割引はありますかมีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมครับ 学生割引はありますかなんてนตึกこれは何の建物ですかこの建物はどれぐらい古いのですか誰がこの建物を建てたのですか ผมสนใจในสถาปัตยกรรม建築に興味があります。ผมสนใจในศิลปกรรม芸術に興味があります。ผมสนใจในจิตรกรรม絵画に興味があります。